golle simoore nayi ko nde piyerre e yohanna kaaldat e yimɓeɓe nde yettinoɓe sadak ɓe mawɗo reenoɓe galle allah o e sadusa en ɓe ngari e dow maɓɓe koɓe seknoɓe saabu piyerre e yohanna janguinatno yimɓeɓe ina cinda ummital maayɓe ɓe e yeesu ɓe jaggiɓe ɓe cokiɓe haano jango e mumni saabu tawi hiirino ndeni de hewɓe nannoɓe kabaru o ɓe jaaɓi haa gonɗinɓe ɓe timmi hedde ujunnaji joyi gorko jangu e mum ardiɓe maɓɓe ɓe hohoɓe ɓe e sariyankoɓe ɓe ndenti yerusalem ina jeyno e ɓen hannas hooreji yettinoɓe sadak o kayif yohanna alkasander wondude e galle hooreji yettinoɓe sadak o fof ɓe darni piyer e yohanna e jeese maɓɓe ɓe namni ɗumen ko e dow holi bawaɗi walla ko e dow holi indi ɓe celliniri gorko o nden piyer kebbinaɗo ruhu ceniɗo o wiɓe ardiɓe onon e hohoɓe ɓayri on namnima min hande ko fati e moƴƴere nde galluɗo waɗana on namnima min holi no o sellanira oɗon poti andinede ɗum onon israila heddiɓe ɓe fof sellini o gorko dariɗo e jeece mon ko inde yeesu almasihu nasaret naaje mo peŋnoɗon allah ummini ɗum e hakkunde maaɓe o ko on sellini mo keŋ ko kanko woni hayre nde jawnoɗon onon mahoɓe wontude hoore mahadi ndi hay goto goɗɗo wawa dandude gati en tellinanaka hay inde wonde wotere nde poɗɗen dandirede nden ɓe ji cuusal piyerre e yohanna ngal ɓe kaawa ngati aɓe ngannduno ɓe janngayni koɓe human binneeɓe ɓe keɓtini e maɓɓe yimɓe wondunooɓe e yeesu kono eɓe njahatno kadi gorko cellinaaɗo darinooɗo e sar piyerre e yohanna o te alaa fof ko ɓe potno jaabaade ɓe njamir yo ɓe njaltu ñaawirde nde ɓe ngoni e naamnondirde e koye maɓɓe eɓe mbiyondira holi ko mbaɗaten ɓe e worɓe laabi yerusalem naaɓe fof ɓe mbadi ɗo kawisa mantiniɗo to en mbawa yeddude ɗum kono beele a ɗum wasa ɓeydade sarade e nder yimɓe ɓe girboɗen ɓe kaɗen ɓe haalande hankadi hay goto e nden inde nden ɓe nodditiɓe ɓe jamiriɓe woto ɓe kaaltu te woto ɓe janguintu mok e inde yeesu kono piyerre e yohanna jaabiɓe mbi so tawi ko jaɓande on woppa allah woni ko feewi e yeeso allah ko onon ƴeewata kono minen e koye amen min mbawa nattude haalde komin jiiri gite amen min naniri noppi amen ɓe puriɓe kadi caggal ɗum ɓe goppiɓe tawi ɓe dañani ko ɓe pawiri e maɓɓe kuugal sababude yimɓeɓe ngati yimɓeɓe fof ina mawninatno allah e ko watno ko ngati cellinaaɗo e on kaawis o dañino ko ɓuri duuɓi capanɗi nayi nden ɓe goppama piyerre e yohanna dutti to gomumumen to jeyitani ɗumen ko ardiɓe yettinoɓe sadakɓe e hohoɓe ɓe mbi ɗumen ko nden ɓe nani ɗum ɓe ɓamdi ɓe ɓamti daaɗi ɓe mbi allah jom kalfandi tagɗo leydi e asaman e geej e kala ko woni e nder mumen ko ruhu ceniɗo longidirɗa taani amen dawuda carowo ma o ɗum ɗo holi ko waɗi dowlaji jirguitade holi ko addani leƴƴi jogade ɗe maaɗe ɗe hay hunde pirtani laamɓe aduna dana dari ardiɓe nana kaɓɓodiri ina kaɓo jomiraɗo e cuɓaɗo mum o gati e goonga hérode e ponse pilate kaɓɓodiri eɓe gona yahude en kañumen e leƴƴi israila e nder nde saare ngam haɓaade yeesu carwo ma ceniiɗo mo cuɓiɗa o ɓe ndenti ngam wadde ko podirnoɗa baawɗe ma e sago ma ko ɓooyi jooni noon joomiraaɗo ƴeew girbaali maɓɓe ɗi ndokka sarwooɓe ma haɓrirde konngol ma cuusal ɗooɗo junngo ma sellinta waɗata maandeeji e kaawisaaji e innde yeesu carwoo ma ceniiɗo o nden ɓe ngaynii toraade ɗo ɓe ndentunoɗo woni e yirbude kamɓe fof ɓe kebbina ruhu ceniɗo ɓe goni e habrirde konngol allah ngol cuusal jamanu gonɗinɗo o fof ko miije wooto e ɓernde wootere hay gooto ŋottiltaako e jawdi mum ko kamɓe ndendatno kala ko ɓe jogi nelaaɓe ɓe en ceettortono guurtugol joomiraaɗo yeesu baawɗe mawɗe te moƴƴere allah mawndi ina huurnooɓe kamɓe fof sabu hay gooto e maɓɓe ŋakkiranooka hay huunde ngati kala e maɓɓe joginooɗo gese walla galleeji yeeyatno adda kaalis o fawa ɗum e juuɗi nelaaɓe ɓee mo woni e maɓɓe fof tottee tolno sohla mum hono noon yuusufu mo nelaaɓe ɓee inniri barnabas ko firtata baajitooɗo ko lewinke cosiiɗo sipar o yeeyi ngesa mum addi kaalis o fawi ɗum e juuɗe nelaaɓe ɓee